Caverina Sivini Coseliur estis austra pianisto cae componistino de Bohemia de Veno. Si estis nascita en Vieno, la unua el quar infanoi de la conata componisto, pianisto cae musiceldonisto Leopold Coseliur cae Marie Almayer von Alstern. Post ricevi music teorion cae piano leccionoin de sia patro, Caterina montris laemon emon esti concertistino, cae si igis studento de la componisto, virtuosa pianisto cae pedagogo Musio Clementi. El lettero al sia Londona commerza partnero, Leopold Koseliuk discutis planoin por presenti la tiam dectriarajan caverinan al publico en Anglio, kiel bonegan pianiston cae cantistinon ene de du iaroi. Tamen, la voyaggio al Anglio ne realigis, eble charlage patroi iam estis ex exigintai pos amarai cae longai legiai bataloi. Resulte, Caverina nur faris sian debuton qui el concert pianisto en Vieno i e sia dudeca iaraggio. La concerto ocasis ce la domo de la comerzisto Joseph von Wurk, qui e ludis la concerton por piano en do maggiore de sia patro. Si estis laudita cae rapide considerita ciel uno la plei bonai pianistoi en Vieno. Ancau, si el staris ciel pianistruistino, apresita cae sercita de la alt sociuloi. Si instruis al componistino Leopoldin Blachetka cae al archiduquino Sofia de Austrio onizias che lau sugesto de Clara Veig, Robert Schumann sercis la subtenon de Caterina dum si arrestado en Vieno. Ancau, Caterina conatigis con Chopin cae Litz. Si appartenis alla plei proxima rondo de conatuloi de Ludwig von Fettofen, Oni diroi sugestis che Beethoven volis che sigi con sci. La componisto, verkisto, cae music recensisto Johann Friedrich Reichhardt scribis La belan cae cleran filinon de cose liug mi conis, trevela cae grazia pianisto. En 1812 si et sinigis al cortega advocato Anton Cibini cae si commences publicigi sian musicon en Vienu sub la nomo Cibini Coseliug. Ciel cortega signorino si facile adaptis sia in componajoin al gusto de sia tuia circauajo con suffice diversae impiroi. Ciel la ses valsoi opus ses, publicigita in 1832 de Tobias Haslinger en Vieno. La verquita i commentoi prigi diras che ili estas plenae de oftae cleae changioi, unu flanque, sed ali flanque marquitae de simple tintado de trionoi. La plei alta pinto de xia carriero estis vershaine sia presentado ce la concerto ocasigita ce la Universitata Jalo por vid vinoi cae orfeoi de la Iura Facultato. Sia musica carriero finigis en 1825 ciam si estis nomumita cef signorino ie la servo de la imperiestrino Carolina Augusta cae de sia posteulino imperiestrino Maria Ana Carolina Pia. Tamen, Caterina estis nenur influa in musicae aferoi. Si ancaulasis sian marcon en la ciutaga politica vivo si postulis la liberezzon de la austra gazetaro contraue al princo Metternich. Si farigis la celo de multai pamfletoi cae caricaturoi qui estis plur foie presentitae an la landai gazetoi. Si componis placia in piana in chambra in musicoin, polonesoin, valsoin, cae variagioin, malgranda quanto il kiwi ancora conservigas. Quel che il polonese è in un tempo foie estas ludita e chi viso. Si ai san tempuloi opinis que si aludado esti subtenita per impona capablo, delicatezzo, profunda sento cae valora zio pri la arto. Spertuloi enfasas que xiai vercoi montras componan capablon cae guston por virtuosetsu. La vercoi de Caterina Civini Coseluch estas conservitae en la Moravia Museo en Brno, dum xia autografo estas en la Cheja Musica Museo en Prago.